Euskara nunbait zapaldua berriz ere aipatuko dugu. Ah, aipatuko dugu lehenik elin berri bikote artistikoa. Pantsiz Bidarek eta Primael, deitura? Mongauzi, despax du, Mongauzi du amatxiren izena, baina eh, baditu horako izen, badu izen bat, taula gaineko edo ez izen bat, beraz, baina ez izena da amatxiren izena, Primael Mongauzi. Hala, bez, zuek osatu duzue bikote bat, Bai. Eta hik kantatzen duke euskaraz. Bai. Eta berak kaskoinez edo oksitandarez, nola egin behar da? Oksitandarez, kaskoina da, zenta bera zerz elin da os heriaren lengo aspaldiko izena, eta hortik sortu zen ideia. Zerbait aman komunian baginuela denek eta eta pixka tortaik Eta aman komunian duguna lehen gauza duk gure hizkuntzak desa fein, guria aspaldiko koaduk, baina uh, gero, ir, gaskoina gero jintzuan, erromataren garaian, eta halere orain, eh, orain nahiko egoera txahian dela ere, guriari konparatuz asko txagagoan, baina, baina alire, segitzen dugu halere zapalkuntza hortan denek. Izkuntzu gutituak, ala erabiltzen dituzue, hola edaitzen alitugu, Programatuak zantzinezten eh, lunan egran, bai honan jaz. Bai. Bai. Eta zuzendariarekin ahemanetan txartu zizte berriz, berriz programatuak zeiteko, eta hor, izan du erantzun pixka bat eh, bitxia, eganen dugu? Eh, bai, bitxia gero, beste proiektu bat nik orkestu diotu, bai dituzten ene kantuekin, eta pixka, ene izenean, pentsisen izenean, eh, eta hor errefusa eman da, Hala, geroztik randuetzola errefusatu, binen bai, bere, bere, bere mailean argikia gaiten du, ez tola berriz, joan den urtekoa bizinahi, beraz ez tola olakorik berriz biziko, ez baitugu guk, eh, prima elekin, uh, eh, aurkezpenik egin frantzesez. Hala, falta zitzaion bere konzertu denboran. Bere eh, hitzetan, uh, zenitu zela pixka aparte edo baztertia, Baztertia eta publiko baztertzen ginoela, eta bera zubi egile zela, eta nonbait unibertsala, eta gu betikoak eh, betiko sokoratze horietan separatista, eta bo, ez da ez da okolako <laughs> itzik eh, aipatu binen, bo, hori zen bere imeilean mailean egiten zuen, uh, maite, ez da eskoraz eskolaz nola egiten dide, lantrezoa, gure baitako, ez nola, ez dugu hitz hori funtsian, heiek daukute asmatzen beti. Ba, lako burbuile txibatean <laughs> hori da, Hori da, beraz, beretzat gure hizkuntza gure, gure herrian gure hizkuntzak zenta alire, hor nik eh, preseskia nion prima helibon egin gehien bat gaskoinez, eta gaskoina hemen eskualdunek ere oroak aski simplea da ulertzeko guretzat, beraz, eh, guk egin kontzertu guzietan euskal herrian, prima el kaskoinez mintzo ne neorkestio gaiten eh, eskuaraz, edo frantzesez, edo eh, ez dugu ulertzen ze, gehienak. Gutxi gora bera, beharria luzatuz pixkat, ulertzen du. Eta gero ondoan nik eskuaraz egiten nuen, neorkezpenak, eta, bon, ez da ez da git, nik betikoa, eh, ez da git ingles bati, afrikar bati, gale egiten dion, otoi frantzesez mintza zaite, ez da git, pol makarnel du bazaio jutzerat egon ez da git, gale eginen dionez. menturatuko denez. Bon, ara, gu ah. gure ezin dugu alderantziz, zenta badiren zuleetan behar bada mm, ados direnak eh, gizon horrekin, frantzes utxian badira ikusgarriak, ipar eskolegien ere, eta hor ez da olako oharrik, ez dute olako oharrik biltzen. Ez ez, hori da, hori da, beti guk dugu gure maitaik egiten, menen frantz, nik hori errandiot erantzun diotalarik, errandiot bon, zure publikoa jenatu baginu, eta bon, hori ez da igia ere, zenta bere publikoa gure publikoa zen, ez du neorretorarazi eh, gizon horrek, nik hor ziren guziak ezagutzen dituen, eta ene horbilekoak <laughs> ziren, eta gure horbilekoak, beraz, eh, balaki nori aritu nahi zen euskaraz, bat, baina gaiten nion, jire publiko, hire eh, jendeak espalima ditu prestetortzeko oren bat eskuara jasaiterat, beldun dertzen bali edo, bebeden eman programetan, hau eskuaraz, iten du iduriz egan daut, gero erantzun alba, hori egiten dugu batzuetan. Baina nik randiot, baina eman onduan zomate eman frantzis delakurik, eman frantsesez ere, denak neugi berian eh, eh, hartzeko edo eh, epaitzeko, beraz, eta gero ikusiko ginuela, zointzen gehien pratikatzen zen hizkuntza mono hizkuntza ze, edo, edo besteak ulertzen ez duen izkuntza. Lehen aldia, ulako oarrik, dukala ez, programa, ez programatua izaiteko? Ez programatua izaiteko, ba, argiki tipuak gaiten duela hola, bai, Gero mm, badakit gertatu dela batzuek, hau ah, ez dugu likudik, ez dugu, orako zerrek izan direla, eta, eta nik uste, bon, zinda fogatu. Me hau behin guan, zintzua izan da, <laughs> argiki errandu. Me errantzuen joan den urtean, konzertutik lan da, prima heli errantzion, gaitzki hartu zuela hori, eta horregatik nien nintzen ere berriz aurkesteko prest, menen egin dugunez, menen, eta kasik erantzunak dit egin, bon, zer, zer, akutsi behar dautak, eh? ba, zientokietan, bai hona batean, badira dira mar bat izkuntza, edo ez bat zerrendatuak, guriak bahne, baina guri aurkoa da, eta beste guziak ere hor direnak, hor bizi direnak, nahi nuke jakin zon bat aldiz egiten duen, uh, eman eh, saio bat, uh, eh, arabiak ez, uh, ez, txinatak kurdoz, ez kit, Eta berak, eta, eta bai honako zen nazionalak berdin, egiten gu girela gure izkuntzarekin hestxiak eta binen heiek heien tokietan, heien hizkuntza hegemonik hori defendiatzen dute, eta... Bon, hala. Hortako nik ez dut, eh, ez nuen agabotsa hondurik egin nahi, pasa hazin nuen mezu hori, egan begira, baionako gela atxukun, gure guretzat gela egokia baita ere, gugu bezalako proiektu entzat. Ba, ez dugu beste gela, gela dik baiona batean gure gauzak ahokesteko, holakoak ditugu eta beran, begira, nordugun parian. Bez, hori, pasa hazin nuen profesionalei eta pixkat, edatuz edatuz euh, iritsi zaizue meki meki eta bon, voilà. Ze sentimendu uh, gandukik? Uh... Ebe, eh erreakzionia izan da askifite uh, edatuko dut. Ez dut euh, batzutan kesat euh, gertatzen zaut, hola, izkuntza zabalguntzak, festakit, batzuk erraiten dute euskarak ez duela, hola, gehio, euskara, eh, baiko jatela euskaldeko zietaik, nik ni usu gertatzen zaut, euskal gaindi, eh? edo zoin erritan, kafe bat eskatzea eta eta kafe bat eta pertsonak parian ez ulertzea edo ez ulertu <laughs> nahi zaitea. eta e, eta ari nahi beti ondoan ingles bat sartzen bat eta eman, one coffee segur ulertuko duela eta emanen diola beraz eh, eta ni horiet olakoetan pff, ke, kesatzen eh, e, kesua dut batzuetan ateratzen naiz kafe hartu gabe eta olako eta hor Hor egan dut, bom, nizkesatuko, edatuko dut, ea zer dion jendiak, zer dioten besteak. Zer eta, eta nik simpleki ez salatu minen. Erakutsiko dut, hala zer erantzuten duen, nola hartzen dituen tokiko proiektuak, eh, tipo horrek eta toki horrek, baionako kultur toki horrek. Hala, e, beraz, aurten ez izte hanariko, iduriz, ez dakit noiztik noizerat finkatzen duen programazioa berak, behinan beste manerarik, beste aukerarik baduzue, bai honan eh, jaiten erranduki eh, aurrek, uh, ez dela leku hundi irik ere? Hm. Bai, hori da, nik eh, horrek pausatzen otan beste, beste arazo bat da, oroak ez dugula ez dugula toki handirik gure nik uste badira gelak ainistokitan, behinan holako programatzen duenik orain kantuak eta ez du leku handirik edo beti gauza berak ikusten ditugu eta guai nik ikusten ditut, eh, irakurtzen dituztan ekin ere askok gaiten dute, eh, ez naiz bakarraz, eh, duela gutxi entzun dute, estimarkez ez dakin nun, eskoa eh, digatian, eh, garan irakorri dut morauen eh, kronika bat, eh, pentsatzen dut, badela holako sare bat, gu bezalako talde txipi edo ez dakin merdien, <laughs> ez direnak hain, hain famatuak, eta guretzat egiatoki gutxi dela. Baiona batean bat guk guk adibidez, nik jo dut uh, luna negra onduan uh, eh, biltsoko elkartearen horiek garatzen baitute zerbait. Baina ez da naiz eta biltsoko bikaina izan eta, eta aldiko zizuntra pasatu. Bo, ez da luna negra da antzokitxiki bat eta soinu teknika bo, ikusgarri bat eta eta hori bat dugu. Baina eskualegian gaindi eh, Ni gero, abadoa aspaldi, nik hori, eh, salatzen du, ikusten dutala, ez dugula espazioan dirik oroak, edo, edo so gehiagi gira, binen, batek gantzuen bezala, ez talikurik denentzat, bon, ados, binen. Baina nik uste, herri hainitz bat dira Euskal Herrian, eta nun ezten deus pasatzen, eta gori guk ere beharko inuke gure sarea osatu, eta gure, gure tokietara joan, binen. Nik komparatzen badut garai bati, eh, Ni beti pentsatzen dut elaudirekin ari ginelaik, adibidez, dora, zer da, ogoi urteko historioa, eta gehiago, behar behar behar Konzertu bat egin, eta ortaik aterak zen beste bat, askifite, edo ikastola bat izan zen, do elkarte bat, do pesta komite bat, gaur egun, konzertu bat egin, biziki basatzen bada ere, eh? jendeak, jendea ateratzen da, biziki kontentua, bikaina, eta binen, ez da utzuan beste, ez da holako ez du mm. segidarik sortzen, gure kasuan, eta eta ez niz baka, niz ni agazari, eh? Hor, horrekin bizina ez behinen. Duitzen zot badela hor. Nik xare bat osatzekoa, errien artekoa. Piskat, ez duitzen artetxeak egiten duen, bezala binen. Ben, artetxeak ere, bi zer ditu, bi egiten alurtean, efe. Mm -hmm. da jende pasatzen horroa. Baina herri bakotsak balu olako, olako bai. dinamika bat, agian eh, balitaike eh, talde desberdinentzat zat, eh, lanaren orkesteko. Ez bezala, edo. Hala. Espeletenia eta horiek, hala, beharrik hor dira, espeletenia, elgenia eta hasi ziren, guretzat, eh, bada, siberuan, bada beti eh, prefusta ari dena, eh, horiek prefusta bai bestalde da, baina espeleteniak eta egiten duen lana bikaina da, baina ez daien lehen funtzioa, zer nahi dut, ez dira, mhm. ez dira kafe kontzertu batzu, edo ez dute, helburua dute, Piskat di, jatea temaitea, eta, e, fe, ostatu bat da, Eta gogo honez mhm. egiten duten guzi hori, binen, noiz arte horiek irauten alko dute hola ere, bada... Mm. Txamaiten dut, edo espeletenia batean, olako elkarte bat zuen lekoa balitzateke, olako, bafen, hori ez da eni, erraitea binan. Eh, bai, idu izan zau, dinamika hori, kantuaren inguruan, eh, eh, aldatu da. Eta, eta hola da, ez da git, berba, da, fini da, eta utzi, ben, netzat balioko luke gogoetatzea, eta gero aldi guziz kantaldi bat badelaik, Entzo basten da. Ben, jendia konten da, beraz, e, zer da arazoa ez antoratzeko. Hmm. Ba, hori mm. da nik dutan biti galdera. Entzo, behemile eskerpantziz? Zuei.